Okay, let's open our Bibles uh, давайте откроем наши Библии, uh, книга Деяний. And where we left off yesterday, chapter 13. В принципе, там же, где мы остановились вчера, 13 глава. We saw how that uh, in Antioch, uh, the Holy Spirit spoke to the leaders about sending out Barnabas and Saul. Мы читали с вами о том, как в Антиохской церкви а, служители а, получили такое знание от Господа, что им нужно послать Савла и Варнаву а, на служение. And we saw that one of the keys of uh, ministry, whether it be missions or church planting or whatever you want to call it, и мы увидели, что одним из ключевых вещей в служении, какое бы оно ни было, миссионерство или любое другое служение, это искать Господа. Because God has a plan. Потому что у Бога есть определенный план. And, and his plan is awesome. И его план абсолютно потрясающий. In Isaiah it says that God's ways are not our ways. В книге пророка Исаии написано, что Божьи пути это не наши пути. As high as the heavens are above the earth. Насколько выше небо земли, настолько они выше наших. That's how much higher God's ways are than our ways. Вот настолько Божьи пути выше наших путей и если мы ограничиваем Бога, ожидая от Него только того, что мы себе можем вообразить и напланировать, we'll miss out on what God really то мы так и не увидим и не переживем что-то такое а, потрясающее, что только мог, Бог может запланировать и сделать. Но когда мы ищем именно Иисуса, и Он открывает нам свои мысли, свои задумы, then we'll see things happen that nobody ever dreamed could happen. то тогда мы увидим и переживем такие вещи, которые а, много, ма- вернее, мало кто вокруг нас переживал. So the church responded in, in chapter 13, verse 3. <clears throat> Итак, в 13 главе, в 3 стихе церковь отреагировала. They fasted and prayed and laid hands on them and sent them away. Тоді, по- попустивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. So the church sent them. І так їх послала церковь. But look at the next verse. Но посмотрите следующий стих. It says, So being sent out by the Holy Spirit. Вони ж послані бувши від Духа Святого. So the church that lines itself up with the Holy Spirit is going to be a successful church. <laughs> Итак, именно та церковь, которая старается полностью соответствовать а, воле, совпадать именно с волей и видением Святого Духа, это успешная церковь. We, we seek the Lord to try to recognize what the Lord is doing. Мы ищем, наша задача искать Господа, чтобы четко распознать, что именно Господь делает. And then we say, that's what I'm doing. И тогда мы стоим и говорим, о, теперь я знаю, что мне делать. And then someone comes along later and they see what's happening and they say, wow, you are doing a great thing. И потом кто-то приходит и говорит, слушай, как у тебя классно получается, ты молодец. And they may not realize. А они могут совсем даже не понимать. that we aren't really very smart at all. на самом деле мы хоть совсем не молодец, а даже где-то не сильно We're just, we're just following Jesus. Мы просто исполняем то, что мы видим Иисус хочет делать. Мы просто а, следуем водительству Святого Духа. He didn't tell us the whole plan. И да, он заранее не рассказал нам там весь план до последнего пункта. He just told us what steps to take. Но он сказал нам, какой следующий шаг. And we obeyed him and we did what he said. И мы послушались и сделали то, что он нам сказал. And then these are the things that he has done. И вот мы видим прекрасные плоды того, что Бог сделал. So they were sent out and they began the first missionary <clears throat> journey. Итак, они отправились на первую свою миссионерскую э, путешествие. Мы не будем детально читать список всех городов, которые они посетили. Но коротко пробежимся. They first went to the, the island of Cyprus in verse 4. В четвертом стихе они сначала а, пришли на Кипр, вернее, приплыли на Кипр. One of the um, interesting things to a lot of people is to try to look at Paul's ministry and understand his pattern. Um, некоторые люди стараются очень детально рассматривать служение Павла и рассмотреть какие-то детали, знаете, которые uh, могут им помочь. To try to find some sort of method that we can understand so we could use it for our own lives. Чтобы распознать какую-то формулу, какой-то ключевой метод, чтобы применить в своей жизни. The only method that I can really discern from Paul А, единственный метод, который я смог для себя вот так сформулировать из э, жизни Павла, а, Он и Варнава слушали Святого Духа и делали то, что они услышали. Um, the first place they went, Cyprus, that was Barnabas' hometown. Uh, кстати, Кипр uh, это была родная страна um, Варнавы. We don't know how they decided that. Я не знаю, как они пришли к такому решению приплыть сначала именно туда. But there they were. It's a small island. Um, Но это маленький остров. Not far from uh, the coastline at, by не, Antioch. Недалеко от Антиохии, недалеко от uh, берега. So they preached there and uh, had a very successful ministry. И написано, что они там проповедовали и достаточно успешно служили. A, a sorcerer was there who was um, consulting with the governor но потом там оказался какой-то э, ворожбыт, это какой-то там провидец или там колдун, который пытался влиять на определенных людей. Paul cursed him with blindness. А Павел увидел, что ничего другого не сделаешь, как проклять его и навести на него слепоту. And the governor got saved. И правитель, э, на которого пытался влиять этот колдун, все-таки получил спасение. And uh, we read that um, they went on their way from there. И они поплыли дальше. I'm not making application about cursing people with blindness. А, ну вы же понимаете, что я не говорю, что применяя Слово Божье, мы имеем право кого-то проклинать, чтобы они там ослепли. I mean, you could try that if you want. Хотя. But, but what if God wanted to humble you? Но если Бог может, например, вас захотеть смирить. And you curse someone with blindness, and then God made you blind и те же там, вот Бог проклянет тебя слепотой, а потом сами начал глаз дергаться у вас. I don't, I... I have no comment on this part because I don't understand it. То есть, опять-таки, здесь я не могу там сильно как-то прокомментировать, потому что сам не понимаю, зачем такие радикальные меры. Barnabas and Paul did not go alone on their journey. They took John Mark with them. Но uh, здесь мы дальше замечаем, что Варнава и Павел отправились не одни, то есть не вдвоем. Они еще взяли Иоанна Марка с собой. He was related to Barnabas. <clears throat> Иоанн Марк был дальним родственником Варнавы. And he came along to help them. И он поехал как их помощник. But verse 13 we read that as they, they came to the next place, he left their, their party and went back to Jerusalem. Но в 13 стихе мы узнаем, что а, когда они прибыли в следующий город, Иван, відлучившись від них, повернувся до Єрусалиму. We don't know why, Мы не знаем почему. but we'll find out before our study is over that that ultimately will create a problem. Но в конце э, сегодняшнего изучения мы узнаем, что это создаст определенную проблему. So the next main city they went to is another city called Antioch. И так дальше они поплыли в другой город, и это уже была тоже Антиохия, но другая Антиохия. I read somewhere that I think there's over 20 or 30 cities in the first century named Antioch. А на самом деле я читал, что в древнем а, мире а, название города Антиохия было достаточно популярным, их было больше 20 штук. So they came from Antioch and now they're at Antioch. То есть из одной Антиохии они поехали в другую Антиохию. And they went in the synagogue and they began to preach. <clears throat> И они вошли там в синагогу, и там начали проповедовать. And most of chapter 13 is Paul's sermon to the И Jews. практически дальше вся 13 глава – это проповедь Павла иудеям. When preaching to the Jews, Paul could share from the Word of God because they had an understanding of the Word of God. Конечно, когда Павел проповедовал иудеям, он мог очень много использовать из Ветхого Завета Слово Божье, потому что иудеи очень хорошо знали э, Писание. And um, many people uh, were affected by his message. И многих людей коснулась его проповедь. And even look at verse 42. Посмотрите, например, на 42 стих. Verse 42 says, The Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. А як стали виходити вони, то їх прошено, тобто їх просили, запрошували, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова. So the Jews were not really receiving the message. То есть иудеи а, на самом деле не принимали эту проповедь. I mean, they were divided up. Ну, между иудеями произошло разделение. But the Gentiles were excited to hear. А вот язычники, Давайте, еще рассказывайте. And verse 43, uh, the congregation broke up. Many of the Jews and the devout proselytes followed Paul and Barnabas, and they were speaking to them, persuading them to continue in the grace of God. І в 43 стихі написано: А коли розійшлись, е, розійшлась синагога, то багато з юдеїв та із нововірців побожних пішли за Павлом та Варнавою, а вони промовляли до них і намовляли їх перебувати в благодаті Божій. And then, verse 44, on the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. 44. А в наступну суботу зібралося майже усе місто послухати Божого слова. Can you imagine that happening in your place? Можете представить, чтобы это происходило в вашем городе? The whole city coming to hear the Практически word of God. весь город собрался где-то там услышать Божье слово. So exciting, what a great time. Это потрясающе, это очень радостное время. Then look at verse 45. It begins with the word but. 45 стих, а, тут как бы уже есть «но». When the Jews saw the multitudes, they were filled with envy. Як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздрощів. And they were contradicting and blaspheming, and they opposed the things spoken by Paul. І стали перечити мові Павла та богозневажати. So we're going to see a pattern here. They go first to the Jews. И здесь вырисовывается уже определенная закономерность. Павел и Варнава идут сначала к иудеям. Some of the Jews will believe and some will reject. Часть иудеев уверует, часть иудеев не согласится с проповедью. The ones who reject will get all stirred up and filled with anger. Те, которые будут несогласны, те страшно возбудятся всякой злостью и завистью. And they'll oppose Paul, и будут агрессивно противостоять Павлу. And he'll turn to the in the И Павел уже больше будет дальше общаться с язычниками этой данной местности или этого города. И э, чаще всего церковь будет основана, и чаще всего его каким-то образом то ли выгонят, то ли выкинут, то ли вынесут из города. But this is the first time that that really happens. Но здесь это, можно сказать, первый раз такое So, verse происходит. 46, they explain it. 46 стих объясняет Paul нам. and Barnabas grew bold, and they said, It was necessary that the word of God should be spoken to you first, but since you reject it and judge yourselves unworthy of everlasting life, behold, we turn to the Gentiles. А, Павел об'ясняє іудеям, а, до вас перших потрібно було говорити Слово Боже. Та коли ви його відкидаєте, а себе вважаєте за недостойних вічного життя, то ось до поган ми звертаємось. Verse 49 says, The word of the Lord was being spread throughout the whole region. Но в 49 стихе мы читаем, что ширилось Слово Господне по цілій країні. But those unbelieving Jews stirred up the people, and they chased Paul and Barnabas out of town. Но юде- иудеи все равно настраивали жителей города, в конце концов, против Павла и их выгоняли из города. So И служение Павла постоянно будет наполнено вот такими вот конфликтами. Everywhere that he went, Uh, he was, he was not warmly welcomed. Uh, практически везде, куда он будет приходить, его не будут встречать с транспарантами и распростертыми объятиями. The Holy Spirit told him every place that he would go, bonds and afflictions would be waiting there for him. Uh, Дух Святой говорил ему, что везде, куда он будет идти, будут там либо оковы, либо страдания, все это будет его подстерегать. It would be as if he went into the government office to register his Uh, Например, э, вы бы могли прийти там в Министерство по делам религии и сказать, вот к нам приезжает проповедник Павел, дайте нам официальное разрешение для его выступления. А Министерство по делам религии говорит, так мы уже готовы, вот на стене висят, тут плеть, тут кандалы, тут как бы все уже готово. he went, they were for him. И везде, куда бы он ни шел, стандартный набор проповедника висел в кабинете по делам So the next религии. place, chapter 14, is Следующее Iconium. место в 14 главе – это Икония. Verse 1, it's wonderful ministry. А В первом стихе мы читаем, что служение там было прекрасным. They went together into the synagogue of the Jews, and they spoke so that a great multitude of the Jews and the Greeks believed. А ввійшли вони до синагоги юдейської і промовили так, що безліч юдеїв і огречених увірували. Very exciting. Очень радостно. And then look at verse 2. И посмотрите на второй стих. It begins with the word but. Эм, можно сказать, что здесь есть слово «но». Але. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brethren. А второй стих. «Невірні ж юдеї підбурили та роз'ятрили душі поган та на братів». They got there and it <clears throat> was going really good. То есть они пришли туда, и все начиналось очень хорошо, And then it was going really bad. А затем все начинало быть опять достаточно плохо. Here's an important verse uh, for those of us in ministry when it gets difficult. И вот он важный стих для тех из нас, кому бывает сложно в служении. The people's minds were being poisoned against the disciples. Потому что uh, здесь написано, что настроили людей против апостолов, то есть можно сказать, отравили их ум, их мысли. In verse 3, и третий стих. therefore they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord. Та проте довгий час пробули вони там, промовляючи мужньо про Господа. So, in some of these situations, we'll see Paul and Barnabas fleeing the city or chased from the city. Итак, в некоторых ситуациях мы будем видеть, что Павла изгоняют достаточно быстро из города, Other times they stand their ground in the face of great opposition and continue to minister. А в некоторых ситуациях мы будем видеть, что Павел будет все-таки противостоять этой оппозиции и будет отвоевывать внимание людей, чтобы продолжать проповедовать. So what can we learn from that? А что для себя мы можем из этого извлечь? Мы буквально извлекаем такой урок, что иногда нужно будет убегать, чтобы не добили, а иногда нужно будет оставаться и противостоять, чтобы все-таки рассказать людям о Господе. И тут вы хотите задать вопрос. Вопрос такой, а как же знать, в какой ситуации убегать, а в какой все-таки остаться и противостоять? You have to seek the Lord yourself. Так ищите Господа, и Он вам обязательно расскажет. The Lord will tell you what to do. Господь точно скажет вам, что делать в этой They were ситуации. sent out by the Holy Spirit. Потому что ведь Дух Святой их отделил и And so послал. the Spirit would lead them in each place. Поэтому Дух Святой их вел в каждом месте. So they stayed there for a while, and then uh, the city was divided, and a violent attempt was made against them, and so they fled. И а, мы видим, что опять же в городе народ разделился, кто-то за них, кто-то против них, опять на них там постарались напасть, и они опять оттуда ушли. The next town is called Lystra. Следующий город, в который они пришли, это Листра. And we don't read about the synagogue there. Здесь мы не читаем о синагоге. Perhaps there, there weren't a lot of Jews, Может быть, в этом городе было недостаточно иудеев, чтобы открыть синагогу. but Luke doesn't really mention the ministry in the synagogue there. А поэтому Лука и не говорит, что здесь была синагога. But he tells a story about a man who was crippled, Но он рассказывает здесь о хромом человеке. and Paul then healed him, И Павел исцелил его. told him to stand up straight and on his feet. Сказал, вставай. When the people saw it, they all started to freak out because they thought that maybe Paul and Barnabas were the gods. И когда этот хромой таки встал и начал ходить, люди были в шоке, конечно, и они заподозрили, что Павел и Варнава никто другие, как боги, сошедшие на землю. They quickly called for the local priest to come in and start sacrificing to them. Они позвали своего там главного по области богов и а, снарядили все необходимые жертвы, чтобы почтить пришедших гостей. And they, because Paul was doing this speaking, they thought he must be Mercury, the god who speaks. И из-за того, что messenger. Павел больше проповедовал, то они подумали, что он um, uh, Зевс и um, And Barnabas, э, под... Barnabas is Zeus, he's а, the big извините, chief. Варнава, Зевс, uh, короче, um, боги, одним словом. They're false gods, so we don't care what their Вот именно, то есть все равно боги ложные, поэтому какая разница, кого как назвали. They said, it's, it's him and him, let's worship. То есть, да, вот они боги, давайте поклоняться. So Paul and Barnabas said, no, don't do this. Павел Барнаб говорит, пожалуйста, перестаньте, что же вы look делаете? At, look at verse 15. Посмотрите на 15 стих. Man, why are you doing these things? Та говориш, що це ви робите, люди добрі? Isn't that what you say when you see idolatry? А разве это не то, что вы говорите, когда видите идолопоклонников? Idolatry is so foolish. Идолопоклонство – это вообще тупейшая вещь, которую можно придумать. Хотя каждый из нас так или иначе переживает это идолопоклонство в своем сердце. But when you see someone openly worshiping idols, Но ну, когда вы видите что-то вообще там открыто бьет лбом по полу и бьется в э, поклонении этим истуканам, то... You, you made this thing out of your, with your own hands, то есть кто-то из вас его вырезал, разрисовал. But somehow it has power. А, поставил там, и вы считаете, что теперь у него есть какая-то сила. I've got to minister to so many idol worshippers. А, я услужил многим таким идолопоклонникам. Who are worshiping idols in their ignorance. Которые просто от неведения, от незнания а, поклонялись этим истуканам. And I always tell them, I came to tell you about the God that made you, not the God that you made. И я им всегда вот говорил такую замысловатую фразу, что «А давайте я вам расскажу о Боге, который создал вас, а не о Боге, которого сделали вы». И практически все эти идолопоклонники говорили мне одно и то же. Они говорили, ну я знаю, что этот, конечно, не сотворил все. But this is what our fathers told us. Но мои бабушки, дедушки, все ему поклонялись. So this is what we do. Поэтому ну и мы уже ему поклоняемся. But we never knew who the real God was. А хотя мы никогда не знали на самом деле, есть ли вот какой-то настоящий Бог. Но если вы говорите, что он есть настоящий и еще и сына своего отдал за нас, то мы хотим узнать о нем больше и принять его. I tell you, the Lord's doing a great work И in я a вам lot хочу of places сказать, in the что world. Господь делает великие вещи во многих местах в мире. That's what Paul's saying to these idol worshippers. И Why это are то, you что doing говорит this? Павел этим а, идолопоклонникам. Зачем вы вообще такое делаете? Verse 15, continuing on, he says, <clears throat> We are also men with the same nature as you, and we preach to you that you should turn from these useless things to the living God. І далі в 15 стихі він говорить, що ж це ви робите, люди? Так ми ж самі такі люди, смертні, подібні вам, і благовістимо вам від оцих ось марнот навернутись до Бога живого. Turn from these useless things. От этой ерунды, от этой суеты отвернитесь. Anything that becomes a substitute for God is going Что to only угодно, degrade you. что угодно, что хоть как-то заменяет для вас там время, энергию и все остальное от Бога, то Оставляйте это. People get stressed out in life and they turn to drugs. Люди, у которых там стресс в жизни, пытаются себя успокоить какими-то наркотиками. But have you ever seen somebody who was smoking weed for many years? Но видели ли вы кого-то, кто а, принимает наркотики и живет долгие годы счастливо? What happens to their brain? Что происходит с э, мозгом этого человека? Or someone who turns to alcohol? Или, например, кто-то, кто а, злоупотребляет алкоголем? What happens to their mind? Что происходит с мозгом этого человека? What happens to their body? Что происходит с телом этого человека? The idols that men have. Идолы, которых люди себе придумывают. Whether they make a statue or some И неважно, или это какая-то статуя, или это что-то драгоценное или это что-то в сердце, что ну очень прям важно. things, Все равно это вещи бесполезные. Поэтому очень важно, чтобы мы берегли себя от идолов. So they were barely able to keep the people from worshiping them. Итак, мы видим, что они еле-еле, но все-таки сдержали людей от того, чтобы те там им поклонялись и приносили жертвы. But then look at verse 19. <clears throat> Но потом посмотрите на 19 стих. Remember two cities back, Вы помните Antioch, два предыдущих города, да, где они были? and the previous city, Iconium. Антиохия и Икония. The Jews from Antioch and Iconium, they came there, Иудеи из Антиохии и Иконии не поленились прийти сюда. and they persuaded the multitudes, and so they stoned Paul. И опять начали настраивать народ там, и Павла побили камнями. And they dragged him out of the city thinking he was dead. И его выволокли из города, думая, что он умер. This is an important warning for us about being uh, so concerned about how people think about us. Для нас это очень важное предостережение на тему того, чтобы а, не сильно заморачиваться над тем, как люди о нас думают. We read in one sentence, They're saying, You're a God. А, два стиха назад мы читали, что жители города были готовы им поклоняться и признать их богами. Couple verses down, they're stoning him to death. И проходит два стиха, и люди разворачиваются, побивают этих ребят камнями до смерти. То есть вы упали от того, что сначала были какими-то богоподобными существами для них, до того, кого они посчитали личным врагом и решили убить. One of the things we have to be especially on guard for in serving the Lord is the is is being so interested in what people think about us. Одна из тех вещей, о которых мы должны просто осторожно иногда думать и э, смотреть, чтобы мы не увлекались тем, как о нас думают люди, чтобы не переживали слишком об этом. I heard someone say, "You're never as good as people say that you are." А, я когда-то слышал такую фразу, что вы никогда не будете настолько хороши, насколько о вас думают люди. <laughs> Хотя, с другой стороны, вы никогда не будете настолько ужасны, как о вас думают люди. Потому что кто-то будет ходить вокруг вас и говорить, что вы просто потрясающий человек. И как только вы подумали, что наконец-то кто-то распознал, насколько я прекрасен, You, you just can't. You just can't be interested in it. It's, it's, вот, вы не можете на самом деле пребывать в этих в so этом they're, they're самообмане. saying they're a god, and then the next thing they're stoning Потому что Paul. как только распознают, как вы прекрасны, тут же распознают и как вы ужасны. They thought he was dead. And they dragged him out of Поскольку the они city. подумали, что Павел уже мертв, то уже просто выволокли за город и бросили. Look at verse 20. Но посмотрите на 20 стих. However, when the disciples gathered around him, he rose up and went back into the city. Коли ж учні його оточили, то він встав та й вернувся до міста. The disciples probably thought he was dead. Ученики тоже, наверное, ж подумали, что он умер. A whole mob of people surrounding him, pelting him with these stones. То есть представьте себе, практически весь город э, побивал его камнями. Это очень э, серьезно. He's laying in the dirt. И он лежит теперь весь вот такой в Blood is грязи, everywhere. ам, весь э, в ранах, в крови. They can't see if he's breathing. То есть невозможно даже распознать, он еще дышит или нет. They come around him, they love him. И они сидят вокруг него и в любви просто смотрят на него. And they see that he starts moving. И тут видят, что он там э, начал шевелиться, двигаться. And they say, "Oh, Lord." И они такие, Господь. And Paul gets up and he goes right back into the и тут Павел встает и говорит, ну, мне домой, мне туда. И пошел обратно в город. The next day they left and went to Derbe. А на следующий день они все-таки оттуда все равно ушли и отправились в Дервию. And verse 21 when they preached the gospel in that city and they made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch. І а, 21 а, стих. «І як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали, вони повернулися в Лістру та в Іконію та в Антіохію». So the very place where Paul had been stoned, he went back to minister to the disciples. То есть в тот же самый город, в котором его побили камнями, Павел все равно вернулся туда и укреплял там верующих. I wonder if he was still swollen in some places on his head. Мне интересно, я думаю, что он все еще был где-то местами вспухший, где-то со шрамами и где-то перевязанный. Or if he's walking with a little limp or something. И, может быть, даже там прихрамывал где-то местами. I wonder if he saw guys on the street that had stoned him. мне интересно, когда он шел к ученикам где-то там по улице, не видел ли он там где-то э, в каком-то дворе пару мужичков, которые перед этим били его камнями. Or they recognized him. Uh, узнали ли они его? It's very interesting to think how bold he was. Интересно вообще размышлять надо, насколько он смелый, очень смелый. Возвращался в те места, из которых в конце концов его либо выгоняли, либо выносили. Why did he do that? Почему он это делал? Is he crazy? Он что, не сполна розуму? Does Paul need a psychiatrist? А может быть, ему нужно был психотерапевт, чтобы объяснить ему основы бытия? Here's, here's why he went back. Look at verse 22. Но вот нас, на- нас- нам написано, почему он возвращался. He wanted to strengthen the souls of the disciples. 22 стих. «Души учнів зміцня, зміцняючи, He wanted to exhort them to continue in the faith просячи перебувати у вірі, and to, to tell them that through many tribulations they would enter the kingdom of та God. навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство». The same thought continuing into verse 23. И дальше в 23 стихе продолжается эта мысль. He wanted to appoint elders in every church. «І рукопоклали їм пресвітерів по церквах, He wanted to pray with them помолилися з постом and he wanted to commend them to the Lord. і передали їх Господові». You see, to Paul, to be able to strengthen people, encourage them, and And make leaders was more important than his safety. На самом деле для Павла укреплять людей, ободрять, поддерживать, наставлять и учить было намного важнее, чем даже заботиться о безопасности собственной жизни. We'll see in uh, the passage that John has in this, this next session. А в следующем а, нашем собрании в главной части, где а, Джон Чупик будет проповедовать. When they go on the second missionary journey, когда uh, Павел и другие отправятся во второе миссионерское путешествие, they, they pass through the same area, то они будут там уже проходить uh, те же области. And they, they pick up a disciple, a young disciple. И оттуда они возьмут с собой одного молодого ученика, You know Знаете, как его будут звать? Timothy. Тимофей. Guess which one of these villages Timothy is from? Угадайте с трех раз, из какого из этих городов Тимофей родом? Lystra. Из Листры. The place where Paul suffered the most, Ам, то место, где Павел пострадал больше всего. from that very place is the place where Timothy came. Именно из этого города родом был Тимофей. He would say about Timothy later, I have no one else who's like-minded as Timothy. А потом Павел будет писать в одном из посланий, что нету никого такого единомышленника со мной, как вот Тимофей. Timothy and Paul enjoyed like a father-son relationship. У Тимофея с Павлом были отношения как у сына с отцом. So here's an important encouraging word. А, и вот оно для вас слово поддержки, слово ободрения. Sometimes those areas where we're suffering the most, очень часто именно те области или те э, времена, в которых мы страдаем больше всего, out of that fire, God makes the greatest blessing for our life. То есть чем больше борьба, тем больше победа. So are you going through a big trial? Поэтому, может быть, вы переживаете какую-то тяжелую борьбу. Are you in a Lystra experience? Может быть, вы сейчас обнаруживаете себя избитым в Листре. Are people throwing rocks at your head? Может быть, вам кажется, что люди вокруг вас только делают, что забрасывают вас камнями. God's going to bring a blessing out of that. А, готовьтесь увидеть, какие благословения Бог извлечет из этого. So they traveled back uh, to Antioch. И вот они um, возвращаются в первоначальную в Антиохию. And uh, they, verse 27, when they had come, they gathered the church together and they reported all that God had done with them and how he'd opened a door of faith to the Gentiles. 27 стих. «А прибувши та скликавши церкву, вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними, і що відкрив двері віри поганам». So there's the first missionary journey. Pretty exciting. И вот такое радостное первое миссионерское путешествие закончилось. A lot of opposition, a lot of difficulty, А, м- persecution. Много сложностей, много оппозиции, трудностей. A bunch of people got saved. Но также много людей получили спасение. Churches were planted. Uh, открылись новые церкви. And now they've come back and said, look what God did, everyone's rejoicing. И теперь они вернули свою домашнюю церковь и отчитались, что вот мы съездили, вот что Господь сделал. But something happens right now that that's very dangerous for the church. Но здесь теперь происходит нечто такое, что весьма опасно для церкви. And our theme for this conference is is taking the gospel into the whole world. И, как вы помните, тема нашей конференции – идти по всему миру, благовествуя Евангелие. And remember last night I talked about the church in Jerusalem and the church in Antioch, И вы помните, вчера вечером я говорил, что очень отличались уже на этом этапе церковь в Иерусалиме и церковь в Антиохии. And really, the, the book of Acts starts to focus on the church at Antioch, and the church at Jerusalem kind of goes in the background. И мы говорили о том, что дальше книга Деяний больше будет концентрировать внимание, и движение Святого Духа будет больше в Антиохии, чем в Иерусалимской церкви. People from what we from the book of Acts, we don't see people coming out of Jerusalem planting churches. Даже в книге Деяний мы не будем видеть, как люди выходят из Иерусалимской церкви и ездят куда-то, чтобы открывать новые церкви. We see them coming out of Jerusalem causing trouble. Мы видим, как они приходят из Иерусалима и вносят некоторое смущение и замешательство. There's, there's that's very for the church. А есть что-то, что весьма опасно для церкви. It, it seeking uh, И эта опасность заключается в самоправедности и склонности к законничеству. Потому что самоправедность и законничество никогда не выпустят вас ни на миссионерскую, ни на евангелизационную деятельность, никуда. Потому что церковь тогда замыкается в себе. And people go around making sure everybody is doing what they're supposed to be doing. И люди только ходят по церкви и смотрят, кто что делает, правильно делает, кто неправильно делает. No longer looking out to, re- to preach the gospel, but focused inward, trying to make sure that everybody's doing the right thing. И уже практически никого не заботит, где там эти погибающие люди вокруг, которых надо спасать, а все заботятся, кто кого праведнее внутри и кто кого грешнее внутри. It's deadly это умирающая um, атмосфера и um, умершляющая. И нам нужно очень быть осторожными и следить за этим. This mentality had <clears throat> spread through the church in Jerusalem. А вот такой менталитет начал распространяться именно в церкви Иерусалиме. Look what happens in verse 1 of chapter 15. <clears throat> Посмотрите на первый стих 15 главы. Certain men came down from Judea and they taught the brethren unless you're circumcised according to the custom of Moses, you can't be saved. А дехто, хто з юдеї прийшли, навчали братів, якщо ви не обріжетеся за звичаєм Моїсеєвим, то спастися не можете. They came from Judea. Они пришли из Иудеи. We came from the place where it all started. Мы пришли из того места, где вообще зародилось, так We сказать, heard you guys have движение. the gospel. И вот мы слышали, что до вас же дошло Евангелие, вам тут порассказывали. Но теперь мы вот пришли и увидели, что чего-то вам еще не хватает. And so they begin to share with the people. И начали рассказывать, что им надо еще делать. Now, if you're a church leader, pay Если attention to verse 2. А, вы служитель церкви, то um, обратите внимание на второй стих. It says, Therefore, when Paul and Barnabas had no small dissension and dispute with them. Второй стих. Коли ж суперечка повстала і чимале змагання у Павла та Варнави з ними. Paul and Barnabas did not allow that to happen. Павел и Варнава не допустили этого, они не смирились. Кто-то пришел в церковь и сказал, знаете, в Иисуса верьте, но еще, пожалуйста, обрезывайтесь и так далее. И, так сказать, Павел и Варнава мгновенно вскочили и сказали, позвольте. У нас, извините, есть несогласие с вами очень большое. Они не хотели просто молча пассивно допускать, чтобы это лжеучение проникало. Причина, почему законничество часто может распространяться достаточно быстро. It's hypocrisy, really. Потому что на самом деле это вид лицемерия. Because no one's righteous. Потому что на самом деле ведь не праведен никто. And if we create some sort of standard of righteousness that we think we've measured up to, we're hypocrites. И если какой-то человек сам себе решил, что вот это будет моим стандартом праведности, то он просто стал лицемером. Our righteousness is in Jesus Christ. Потому что праведностью должна быть праведность Иисуса Христа, которую он нам дал. Jesus is to have the place of preeminence. Иисус должен во всем быть а, главой, первенцем. We preach Christ and him crucified. Потому что мы проповедуем только Иисуса Христа Его распятого. So when someone brings something else, they're taking the place of Jesus. Поэтому если кто-то добавляет, что помимо веры в Иисуса нужно что-то еще и еще, они просто полностью сдвигают that, Иисуса из картины спасения. That is Antichrist. И это может делать только либо Антихрист, либо его люди. Somebody taking the place of Jesus. Антихрист мечтает о месте Иисуса Христа. If you're a church leader, you cannot allow that for one second. Если вы служитель церкви, вы не можете с этим мириться и допускать такое ни на одну секунду. Paul wrote to Titus and said, "You reject that heretic after the second warning." А Павел писал Титу и сказал, что ты отвергся, ты остановил этого еретика и не допустил ему учить там уже учение. You give the person a warning and you say, hey, listen, we don't do that here. То есть, если вы видите, что пришел какой-то еретик, вы даете ему одно предупреждение. Либо we're, перестань, либо уходи. We're all about Jesus. Потому что мы здесь проповедуем только Иисуса Христа. We're not about what you eat or what мы не проповедуем, что нужно кушать, что не нужно, что нужно одевать, что нельзя одевать. How you were baptized. Как там крестить правильно. How, what you do with your hair. Каким образом надо причесывать волосы благочестиво. We're about a change, changing people's lives. Но наша задача – это чтобы Господь изнутри менял жизнь верующего человека. So we don't, you're not allowed to bring that doctrine here. Поэтому он говорит Титу, «Э, останавливай и не допускай людей, чтобы они эти лжедоктрины приносили в церковь. Now maybe the person doesn't realize, they say, oh, I'm sorry, I, I don't really know anything, I'm, I'm new. These people, other people told me this. I don't know. Which person? This, the person that's the false teacher. А, и may, может быть not, такое, что а, этот э, лжеучитель сам как бы был обманут, и он не настаивает, просто он говорит, ну вот мне где-то рассказали, я вот пришел вам рассказываю. And you may be able to minister to them. И может быть такое, что вы сами научите этого лжеучителя, как на самом деле правильно. But then you see them quickly, they're doing it again но потом вдруг вы видите, что опять он где-то съезжает на вот эти свои а, привычные ему там а, вещи и опять распространяет это лжеучение. So you warn him a second time. И вы предупреждаете второй раз этого лжеучителя. You say, I talked to you about this. И вы э, сидите с ним за чашечкой чая и говорите, помнишь, мы говорили с тобой вот на эти темы, чтобы ты их не распространял. Now you're doing it again. Но ты опять с людьми об этом говоришь в церкви. This is your last warning. Это твое последнее предупреждение, вернее, тебе последнее предупреждение. Now the person may say, "Oh, you're right. I didn't realize. I'm still confused." И человек действительно может сказать: "Ой, знаешь, я вот опять что-то спутал, и я опять что-то не заметил, как я вот опять начал об этом говорить." If they do it again, the third time, но если третий раз этот человек где-то опять начнет об этом говорить, there's no warning. то уже предупреждать и наливать чай не надо. They're, they're out. Уже надо выпроводить смело, уверенно и нежно. You read it, find it in the book of Titus. Это написано в книге послания Титу. Не принимай, вообще не принимай после третьего предупреждения не принимай в собрание этого лжеучителя. Опять-таки, мы не говорим о том, чтобы не принимать человека, который там борется с каким-то грехом, слабостью, немощью. Мы не говорим о том, чтобы не принимать какого-то а, сомневающегося верующего, который переживает, там, что у него какие-то сомнения, падения или еще что-то. We're talking about a person bringing a doctrine that takes the place of Jesus. Мы говорим о человеке, который приносит учение, в котором, кроме Иисуса Христа, надо кто-то или что-то еще для спасения. And let me tell you, sometimes, this is for the church leaders, sometimes those three warnings, И я должен сказать э, служителям церквей, что иногда эти два предупреждения и потом третье – Sometimes they happen very fast, sometimes in the same conversation. Иногда эти uh, все три предупреждения человек получает во время только одной чашечки чая. For example, например, you might say, We don't do that here. Вы рассказываете, знаете, в нашей церкви мы такому не учим, мы верим в другое. Well, who are you to say that to me? Так вы ж кто такие? Вы понимаете, кто я, а кто вы? Listen, It's the word of God. That's who's telling you. You don't do that here. We ну, don't believe in that. Понимаете, мы не верим в то, что вы верите, потому что мы более тщательно изучаем Слово Божье и более тщательно его применяем. Поэтому мы не верим в то, о чем вы говорите. See, that was warning number one, and it was rejected. И вот оно закончилось, первое предупреждение, и его отвергли. Then warning number two is, listen, You're not going to teach that here at all. You're not going to say it. И вы продолжаете беседу и говорите, что поскольку Слово Божье говорит вот так, то по-другому вы в нашей церкви не сможете учить, мы вам не разрешим. You can't silence me. Как вы можете остановить меня? Yes, I can. Bye-bye. А, ну как-то, но ну, могу. Как бы есть способы. And then you find some big guys like the Marky Boys. То есть есть у нас там ребята, бригада, как она называется, группа порядка в лице братьев Марок. And they minister to him. Вот. И братья Марки служат нежно, но уверенно. That's the most loving thing you can do. И это на самом деле тоже одно из самых замечательных проявлений любви к лжеучителю, на которое вы можете сподобиться. Откройте на секундочку Галатам вторую главу. И мы увидим а, одну из иллюстраций опасности а, лжеучений. И как оно может распространяться. So Galatians chapter 2, Галатам вторая глава, 11 стих. and we're talking about Antioch. Мы говорим все еще об Антиохии, See, Paul's writing to the churches in Galatia about this very issue. потому что Павел пишет а, Галатам, верующим в Галатии, о том же самом, что происходило в Антиохии. It says, when Peter came to Antioch, it's, it's Galatians 2, verse 11. А, Вторая глава а, с 11 стиха. Peter came to Antioch. I withstood him to his face because he was to be blamed. For before certain men came from James, he would eat with the Gentiles. But when they came, he withdrew and separated himself, fearing those who are of the circumcision. Коли ж Кіфа, імеється в виду Павел, о, Петр, извините, апостол Петр, коли ж е, Кіфа прийшов був до Антиохії, та відкрито я виступив супроти нього. Заслуговував бо він на осуд, бо він, перед тим, як прийшли були дехто від Якова, споживав із поганими, а коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячи, боячися обрізаних. Peter got caught up in it. Тобто навіть Петр а, дав таку слабінку. Who preached the gospel to the Gentiles in the first place? первый проповедовал Евангелие язычникам вообще в Деяниях? Who had a vision of a sheep coming down первый from heaven? увидел это потрясающее видение, где Господь сказал, не почитай нечистым? Who did God say, what I've cleansed, don't call uncommon? Who did God кому, say that to? Кому Господь четко сказал, что, что я очистил, то не почитай нечистым? But these guys come in from James with their Но holy тут пришли авторитеты от Иакова. They're super special Christians. И они, конечно же, там такие духовные все подряд. And Peter's overeating with the Gentiles. И Петр, hey, доедающий свое салко с чесноком, And then he sees these James believers. видит, заходят эти авторитеты от Иакова, Whoa. и они же, конечно, салка не то, you know, что там а, по это mm. съесть, они даже нюхнуть не могли это салка. That look. Не могли. Не могли нюхнуть. They're looking, saying, Peter, what are you doing? И они, глотая слюну, говорят, Петр, что ж ты делаешь? Peter drops his food, he runs, oh. Петр, прячучи в карман бутербродик с салком, <laughs> говорит, что вы, дорогие? Да я не в одном глазу. Look at the next verse. Но посмотрите на следующий стих. I would, if this was not in the Bible, Если I would бы этого believe it. не было в Библии записано, я бы никогда не поверил, что такое вообще могло быть. Look at verse 13. Ой, 13 стих. Do you see a name in verse 13? Just Вы look видите at it. имя? Это прекрасное whose, имя. Whose name is there? <laughs> Чье имя в 13 стихе? John Правильно, Чубик, right? Джон Чубик. In your listen, we have a we have. I just use John as an example. Can you imagine John separating from believers because of legalism? И а, я просто использую Джона как пример, но вы можете себе It would never представить, happen. чтобы Джон поддался на какие-то такие вещи и отделил себя от истинно верующих людей. But if it could happen to Barnabas, Хотя, если это происходило с look what it Варнавой, says. посмотрите, что произошло. The rest of the Jews also played the hypocrite with him, so that even Barnabas was carried away with their hypocrisy. А з ним лицемірили й інші іудеї, так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. What was happening in the church in Jerusalem? Вы посмотрите, что только происходит в Иерусалимской церкви. It would seem that there were so many zealous for the law. Такие, такое впечатление, что народ начал ревновать больше о законе. Later we'll read when Paul brings an offering from the Gentiles to Jerusalem for the suffering а, Christians. Позже мы тоже будем читать, что в какой-то момент Павел принес очередные пожертвования от других там церквей языческих в Иерусалим, опять же. They received the gift. И они приняли пожертвование. And then they immediately say, now listen, brother. А потом говорят, <laughs> знаешь что, брат? We have many people in our church who are zealous for the law. У нас в церкви как-то сейчас много людей, которые очень переживают, чтобы все было сделано по закону. Zealous for the law. Чтобы вот переживают, чтобы все было по закону. Ревнители закона. We have a church full of people zealous for the law. Что же вы насобирали церковь людей, которые ревнуют по закону? I don't want to be part of a church Я бы не хотел быть в такой законнической where церкви, people are zealous for the law. где люди с ревностью стерегут, чтобы соблюдалось все по закону. Я хочу, чтобы люди ревностно соблюдали, чтобы прославлялся Иисус и исполнялась Его воля. Where we, where we say, like John the Baptist, he must increase I must decrease. Чтобы вся церковь, каждый говорили, как Иоанн Креститель, Иисусу должно расти, мне должно умоляться. The missionary church in the book of Acts is not the church in Jerusalem. Вот эта миссионерская церковь уже очень радикально отличается в Антиохии от Иерусалимской церкви. The missionary church is the church in Antioch. Миссионерская церковь здесь уже, в Антиохии. Каким образом Бог проговорил и заставил Иерусалимскую церковь а, выйти за свои пределы и идти благовествовать? Persecution forced them out. Через гонение. То есть right? не по доброй воле, да, were... а по принуждению. They weren't ministering to the Lord and fasting, and then the Holy Spirit said, "Send Philip up to Samaria." То есть в Иерусалимской церкви они не сидели с постом и с молитвой, ища Господа и спрашивая, кого куда послать, там Дух Святой, хочешь Филиппа в Самарию или кого куда. The church in Antioch was seeking the Lord. А вот церковь в Антиохии искала Господа. Their missionaries were sent out by divine command. И их миссионеры были посланы именно Божьим повелением. Even Barnabas got caught up in it in Вы ну, видите, написано, что даже Варнаву они как-то увлекли, то есть даже он поддался на вот это их лицемерие. So go back to Acts 15. Возвращаемся к Деяниям 15 а, главе. As you're turning back, what's the lesson that we learn? Когда мы вот перелистаем страницы, давайте подумаем, какой мы для себя берем урок. Very simple lesson. Урок достаточно простой, буквальный. Keep the church about Jesus. Храните внимание церкви на Иисусе Христе. Don't let the church be about anyone or anything else. Не позволяйте, чтобы церковь заботилась слишком сильно ни о ком и ни о чем другом. As you emphasize Christ and focus on Jesus, He will add all the other things. Когда вы возносите Христа, когда вы все внимание и время и силы отдаете только Ему, Он позаботится обо всех остальных аспектах церкви. For you that are church leaders, опять-таки вы служители церкви. Your main responsibility is to keep Jesus as the head. Ваша главная задача следить за тем, чтобы Иисус оставался главой церкви. В Новом Завете есть очень много предупреждений предостережений о проникновении лжеучений. Essentially, that's doctrine that would take people away from Jesus. И какая бы это ни была доктрина, ее основная эм, ознака – это отвлекать людей на что угодно, только не на Иисуса. So, chapter 15 of Acts Итак, 15 глава Деяний – the uh, answer officially from the church about um, the Gentile believers. А, описывает нам официальный ответ официальной церкви о том, что же нужно делать язычникам. They went up to, to Jerusalem and they had a big argument in Jerusalem about it. Делегация отправилась в Иерусалим, и там были, так сказать, дебаты по поводу того, что же разрешить, а что же не разрешить. Um, verse 5 of chapter 15. 15 глава, 5 стих. As they shared what was happening, uh, some of the sect of the Pharisees who believed rose up and said it's necessary to circumcise them. Але дехто, ж, хто увірував із фарисейської партії, устали і сказали, що потрібно поганів обрізувати і наказати, щоб закона Моїсеєвого берегли. The apostles and elders all came together. Зібралися апостоли і старші. Look at verse 7. This is a sad verse. Седьмой і очень грустний стих. After there had been much dispute, як велике ж змагання повстало. Тобто дебати, страсті розгорілись. It wasn't an easy discussion. Действительно, дискуссия была непростая. That's sad. И это грустно. They got leaders that can't figure this out. <laughs> Мы видим лидеров, которые не могут определиться и согласиться, что же делать. I guarantee if we got all of the leaders together right here. Я уверен, что если мы здесь бы собрали всех служителей, There would be things we wouldn't agree about. То нашлись бы какие-то пункты, по которым мы долго бы не могли but, but we wouldn't have any disagreement about this at all. <laughs> Но вот на эту тему у нас бы не было каких-то горячих споров. But that's, that was the condition of the church in Jerusalem. Но в то время в Иерусалиме церковь была именно в таком состоянии. So if, if we're wanting to fulfill the Great Commission, Поэтому, если мы хотим исполнять в жизни великое поручение, Don't let anything take the place of Jesus то не позволяйте, чтобы в церкви кто-то или что-то, любые другие учения занимали место и внимание от Иисуса Христа. Peter got up and spoke in the meeting. <clears throat> в конце концов встал Петр. Said, you guys are wrong. Сказал, ребята, вы не правы. <laughs> В конце концов, он решил это сказать им прямо. Barnabas and Paul got up and said, "You guys aren't going to believe this great work God is doing." Варнава и Павел вообще говорят, знаете, что на самом деле Бог делает какие-то великие дела. Кстати, пока мы тут сидим. James said, "Listen, here's what I think we should do." И Иаков э, уже сказал, что послушайте, вот что я думаю, что мы сделаем. We'll write a letter and encourage the Gentiles to not go back to idolatry. Uh, мы напишем письма язычникам в их церкви там и просто попросим, чтобы они не возвращались идолопоклонству. So they sent the letter off with a couple guys from the church. И они послали эти письма с несколькими там представителями церкви. And they went back to Antioch. И они вернулись потом в Антиохию. And uh, I'm out of time. И у меня закончилось время. But I've learned that that doesn't mean I have to stop. Но я понял, что это не значит, что мне нужно остановиться. I can finish one, this one last part. It's sad. Потому что тут еще одна просто грустная часть. 15. Конец 15 главы. Paul and Barnabas get the idea in verse 36 to go back to the churches they started. В 36 стихе 15 э, главы Павел и Варнава um, как-то понимают, что стоит им вернуться опять в те церкви, которые они открыли. Barnabas wants to take his nephew, John Mark. Варнава говорит, ну идем, только же давай опять же по дороге возьмем с собой Иоанна Марка. Let's give John Mark another chance. Давай, дадим еще один шанс Иоанну Марку, и он уже на полпути не вернется там куда-то в Иерусалим или куда-то. Paul says, Павел говорит, I almost got killed last time. знаешь <laughs> что, uh, меня в прошлый раз вообще чуть не убили. I can't have a guy that's just gonna run home. И мне не надо брать такого помощника, который на полпути может свернуть и куда-то уйти домой. Paul says, I don't want take him. Павел говорит, не хочу я брать Иоанна Марка с собой опять. And Barnabas says, what about grace? А Варнава говорит, ну мы же с тобой сами проповедуем о благодати. What about second chances? Ну как же, надо ждать парню второй шанс. Paul says, what about commitment? Павел говорит, ну надо же быть верным служению и преданным. What about Нужно же все-таки серьезно относиться к порученным всяким обязательствам. And Paul and Barnabas have a big argument. И uh, Павел и Варнава, можно сказать, поспорили очень сильно по and этому вопросу. They break. И они решили разделиться и разойтись в разные стороны. Варнава берет Иоанна Марка и возвращается на Кипр, чтобы там служить. Paul takes Silas and he goes back to the Павел churches where he got берет Силу в помощники и вместе с Силой идут. They do what? They go to the, back to the churches they started. И а, идет вот по тем местам, где они основывали церкви. So who was right? Кто же из них был прав? Was Barnabas right? Is it right to give people another chance? Варнава был прав, и нужно давать э, людям, служителям новые э, вторые шансы. Yes, that's good. People э, need to get a second chance. Молодцы те, кто качают головой и говорят, да, нужно давать второй шанс. But what шанс. about Paul? А Павел? Are you allowed to put together the team with people you trust? А, вообще позволено служителю подбирать себе такую команду, на которую он может yes, положиться на самом деле, right. доверять серьезным служителям. This is my opinion. Те, кто качает головой правильно, те тоже правы. I think they were both right. Мое мнение такое, и вы правы, и вы правы. And I think the mistake that was made а мне просто кажется, что ошибка заключалась вот в чем. Is a common mistake. И эта ошибка достаточно распространенная. And it can even separate close friends. И она даже очень близких друзей может разделить. God's calling me to emphasize this. Бог призывает одного из друзей, чтобы служить больше в этом направлении. Другого призывает больше служить в другом направлении. I have to give you grace to emphasize what you want to emphasize, and you have to give me grace to emphasize what I want Я to emphasize. должен дать тебе должную благодать и принимать тебя с твоим Божьим призванием, хоть оно и отличается, а ты даешь мне благодать и принимаешь меня с тем призванием, которое мне Бог дал, хоть оно и отличается от твоего. Если Бог призывает меня сосредоточить внимание на это служение, это не значит, что Бог точно и тебя, и еще нас пятерых всех прям зовет вот здесь служить. I think the separation between them wasn't bad. Я верю, что разделение на самом деле не было э, там проблемой, грехом или ошибкой. We now have two missionary teams. Потому что теперь, наоборот, это стало умножение, это появились две миссионерские We've команды. Doubled our missions. То есть умножилась, да, удвоилась ми- миссия. I think the problem was is in the sharp disagreement. Просто проблема была в том, что они э, не соглашались друг с другом, что и то допустимо, и то. I've I've sadly been part of something like this on a couple of occasions. К сожалению, мне самому приходилось переживать некоторые вот такие эм, разногласия. Sometimes where I was at fault, Ам, иногда я был неправ, and then sometimes where it kind of happened to me. <laughs> а иногда это вот происходило с- со мной. Но на самом деле очень важно всегда а, иметь благодать и обязательно с благодатью относиться к тому, во что верят ваши друзья. So you may see somebody doing something and you say, I don't know why they do it like that. Может быть, вы наблюдаете, кто-то из служителей занялся вот этим и служит вот так-то, и вы думаете, ой, не знаю, что это он. If I was doing it, Потому что it если бы like я this. служил, я бы это сделал по-другому, и вот это сделал бы не так. Well, но если <laughs> ты заметил, Бог не призвал тебя делать вот это, а призвал их делать вот это. So he must not like your idea. Поэтому, возможно, то, как ты бы это делал, Бог бы как бы и не захотел, чтобы ты это делал. Just give liberty. Просто будьте в благодати, давайте свободу вот такому разнообразию.